Goed, ek eh, die woord wat in my hart is vanoggend en wat ek graag met julle wil deel, dit eh, ek het nou die ander dag ook daaroor gepraat en dit gaan oor die geeslewe. En ek dink jy weet vir vir ons wat baie jare in 'n stelsel was waar daar baie min eintlik gepraat is oor gees en ons het eintlik beskou dit as iets wat mense nie sommer oor praat nie. Alhoewel ons besef die Heilige Gees is daar en dit het ons was het afstand gewees, het was, die gees was, was daar, het was buiten gewees, en, um, en die realiteit is, dat die woord sê dit vir ons, is dat die strijd waarin ons is, is nie een vleeslike strijd nie, het is een geestelike strijd, en uh, so, daarom is het so kritisch, dat ons paraat is, in gees, om die goed wat eindelijk saak maak in ons leven, wat eindelijk ons seer maak, wat eindelijk elke dag na ons toe kom, om die goed te hanteer vanuit die geest perspektief, jy weet, um, en dit is waar ons fouteer, is dat ons het baie keer, eh, probeer ons nog self een dag nog om goede te doen en om die goede te counter in ons leven met, uh, maar ons wil het op ons eie traai, jy weet, en ek denk ons allemaal sit met die ding, jy weet, uh, Paulus praat ook daarvan. Jy weet, ek glo dat, dat dit God se begeerte is, dat die geest wat, wat hy gedeponeer het binnen ons, dat die geest eindelijk vrye teels moet hee. Jy weet, ek dink, dit is die visie wat hy het vir ons, en uh, dat ons sal kom met die plek, jy weet, waar ons, wat die geest werkelijk vrye teels gaan hee, wat geest gaan borrel uh, by ons uit. Dit is my snaak dat ons as mens, nog huiverig is rondom dit. Jy weet wat ons nog steeds wil inhou, dat ons nog steeds wil onbewustelik net doen ons dit tog maar om die gees vas te hou en in steed daarvan dat om die die ruimte te gee om te wees wie hy is, want as ons dit kan regkry, dan ehm um, dan gaan die die parskyp vol wees in ons in elke facet van ons lewe. Dan gaan hy oorloop. Ehm um, Ek dink dit is Godse droom dat hy sal uitborrel. Um, ek wil gaan kyk na die skrif van Angelaasjes 25 wat hy sê, uh, as ons dier die geest lewe, laat ons dan ook dier die geest wandel. En ek gaan kyk na die twee, na die, want daar is twee processe wat, wat, wat Paulus hier beskrywe. Die eerste ene is die geest lewe en die andere ene is die wandel in die geest. Ek moet, dit is bekende goed aan ons ouwens. Ek het net weer gekyk en ek het weer op wiet na die skrif gekyk en die geest het net vir my weer ander ietsie losgemaak binnen in dit en ek wil dit graag met julle deel. Dit is vir baie van ons ouders, maar ek kan nie dink dat ons by een punt gaan kom waar ons um, waar ons volmaak gaan wees en volmaakte kennis gaan hee oor, oor dit nie. En ek dink um, uit die hoek uit, kyk ons weer vir oogend daarna. As ons kyk na die lewe dier die geest, dan sê Amos 3 vers 3 een belangrike ding en ons ken die skrif ook waar hy sê dat sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afspreek. Dit Paulus sê ons is nou in die gees, so laat ons dan in die gees wandel. Maar nou sê Amos 'n belangrike ding. Hy sê hoe kan ons dan wandel as ons nie afgespreek het nie? En dit is die ding wat ek by wil kom vanoggend die eerste deel van die geeslewe begin by die afspraak. By die afspreek komponent, by die afspreek gedeelte waar ek en die vader een afspraak het. Want jy weet, as die mens gaan kyk na die vader sy hart, dan sien ons dat die vader eindelijk van die grondlegging van die wereld af, tot nou toe, en tot in eeuwigheid, is hy gereed vir een afspraak met, met die mens. Dus dit is nie een ding wat, wat hy specifieke tyd het voor, en jy weet ek, bel in die week, probeer ek vir een van die kinders een sielkundige opspoor, en uh, jy weet, is nou waar trek ons die einde van die maand en nou die sewende hoor ek by van hulle het tyd vir my en dan weet daai datums weet en ek voel maar weet ons moet hier kan nou probeer help jy verstaan en dit is so 'n krisis deesdae om om afsprake te kry met met die regte mense maar om by die regte vader 'n afspraak te kry is nie 'n probleem nie want hy's altyd daar vir 'n afspraak so hoe kan ons saam wandel as ons nie afgespreek het nie ons kan wandel as ons afgesprek het, maar dit begin by die afspraak. En ehm um, ek herinner my en dit is so krities dat ons sal onsself sal herinner aan ons eerste afspraak met die Vader. Want jy sien, dit is waar die draai gekom het. En die vraag is, het ons 'n afspraak gehad al met hom? Ehm um, ek sal nie vergeet nie, geniet jy 98 toe ek 39 jaar oud was, my eerste afspraak met hom gehad het. Ek het al baie keer aan en voor dit ook, het ek gedink ek het afsprake gehad. Jy weet maar, ek het nooit daai openbaring gehad, daai op een verklaarbare manier, op een duidelijke manier, op een, op een ervaarde manier, jy weet, beleef die afspraak dat ek gehad het daai dag. So dit is kritisch, dat ons saam wandel, eers begin, by daai moment, as ons een afspraak gehad het met hom, as ons in een afspraak was by hom, as ons in een consultatie was met hom. En die ding is, uh, dis nie dat ons dan een afspraak gehad, en dan is het voorbij nie ek wil die gees lewe werk so is dat ons eintlik 24 ure in die 24 uur uh, in 'n afspraak is met hom, in konsultasie is met die Vader, hierdie gees. Maar dis die ding wat ek wil wil vir u ook vra vanoggend, onthou jy nog die eerste afspraak? Ehm um, wat was die rede gewees vir daai afspraak? Ek dink ons almal het 'n het 'n geskiedenis, 'n aanloop gehad tot daai afspraak. Dit was nie sommer net een oggend opgestaan en sê man, nou wil ek met die Vader 'n afspraak maak nie die lewe het ons op 'n sekere manier gedraai en gewerk en wat wat wat alles. En ek bedoel dit was in my ervaring gewees is dat die manier van lewe was nie vir my sinvol nie. Dit was net nie vir my vervullend gewees nie. Ek het net ervaar dat die tipe lewe wat ek lewe is 'n lewe waar ek moet please. Is 'n lewe waar ek besig was om te probeer om God te beïndruk. So dit was my ervaring en dit is die ding wat my gevat het na 'n afspraak toe met hom. Ehm um, en dit was daar aan Bloemfontein rond geweest, maar dis nie die punt nie. Die punt is ek het 'n begeerte gehad na 'n afspraak met die Vader omdat die lewe net nie vir my sin gemaak het nie. En ehm um, jy weet om uh, om God te please, ek wil ons almal het miskien daai pad geloop om God te please deur te dink ek ek gaan die krediete bymekaar maak en ongelukkig hou. En ek het uitgevind ek kom nooit by 'n punt waar ek nou om my hart oortuig is daarvan dat God nou tevrede is met my nie. Ek het altyd kort gestop deur daai ding van dat ek weet God is nie tevrede met my nie. Jy weet ek ek is nog nie daar nie. Dit was die hele tyd 'n ding gewees van dat ek maak dit nie, ek maak dit nie, ek misluk. En uh, ek het besef ek is hierdie hoogspringatleet. Want jy jy het agtergekom mense dat die beste hoogspringatleet, die nommer 1 hoogspringatleet in die wêreld se laaste poging was 'n mislukking geweest. Jy weet, en dit is precies hoe ek gevoel het, jy weet, as, as kind wat honger is, na God, na die woord, na waarheid, maar ek maak dit nie, omdat ek elke slag die lat net aan nou afspring, afspring, afspring. En uh, ek het besef dat, dat het vleespogings was, en ek wil daarby kom volgend, by die vleespoging, want, jy sien, ek het ook met my lippe belei, ja, maar ek ken die, ek ken die heren, Ek het hom al aangeneem en al daai goed. Ek het dit gesê. Maar in my hart was ek nie oortuig gewees daarvan nie. Ek was in my hart nie seker daarvan nie. In my hart was soos die skrif ook sê was ver van hom af. In my lippe het ek hom bely, maar my hart was ver van hom af gewees. En ehm um, en die rede daarvoor was is dat ek het vasgesteek by vlees, by vleespogings om hom te probeer beïndruk. Dit is waar ons waar ons gestop het. En hierdie type van uh, bediening, of hoe kan ek het sê, evangelie, ons het nou die dag al oor gepraat, het eindelijk al by Adam en Eva begin, jylle ken dit, waar uh, toe, die, toe hulle in geest doodgegaan het, na die sondeval, um, het hulle, die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het probeer wegkryk, en die tweede ding is hulle het probeer toemaak. En dis typische vleespogings, Hulle het nooit in die vlees geopperuit nie, want hulle het dit nooit nodig gehad, hulle het nie geweer daarvan nie. Hulle het geopperuit in termen van die geest, want die geest was binnen hulle. En hulle het alles gedoen, hulle het die naam van die Heere uitgeroep oor dieren, en hulle het hulle name gegeen. Je weet, hulle het geheers in die tuin. Hulle het autoriteit en gesag gehad in die tuin, omdat hulle in geest die gesag van God ontvang het. En toe, toe hulle dit verloor, toe verloor hulle dit alles. Toe verloor hulle die gesag ook. En jy weet, um, ons lewe, een groot deel van my lewe was gewees om die gesag terug te kry dier wat ek doen, het ek gedink ek gaan weer gesag terug ontvang. Ek gaan gesag verdien dier wat ek doen. En dit is wat die geest, uh, eh, dit is net dier die geest verkrygbaar en beskikbaar in ons levens. Nou, ek wil hier ons met weer na skrif toe gaan, want jy sien, Jesus en die skrif is baie uitgesproken oor, oor die vlees dan of hierdie vyeblaar bediening dan nou, <laughs> ons het al oor gepraat op een stadium, oor hierdie vyeblaar bediening, om hierdie vlees af te kry en weg te kry uit ons leven uit. Want Jesus, um, ek dink die rede hoekom dit so erg was vir Jesus ook, is dat hy weet, hy het geweet, dat as sy gees in die mens is, as die lewe, as sy lewe binnen in die mens is, dan het hulle geen hinkere daarnaan nie. Um, maar die vleespogings kom juist vanuit die dode mens uit. Verstaan julle, die dooie mens, Adam en Eva, en die vleespogings kom juist uit dit uit. Die, die pilaar, die vastigheid, wat die dooie mens het, is die pogings van homself, om dit self te kan doen. Sodra die geest kom lewe in ons, dan sien ons, is ons, is dit die deel wat stelselmatig af dood gaan, alhoewel daar nog een sterk component daarvan is, is dit die deel wat dood gaan, want ons weet, die geest is die wat, wat die lewe brengt en ons het met ander woorde eindelijk nie die vlees dan nodig nie. Jeremia 17, 5 eh, sê hy ook, dit is een bekende skrif, hy sê vervloek is die man wat vlees sy arm maak. In Markus 11, uh, die beskrywing van die vijeboom, uh, eh, waar, eh, 12 en 14, waar Jesus die vijeboom vervloek, en hy sê, mag die mens nooit van jou vruchte eet nie. Jy sê, die vrug, wat sy vrug is dit? Die vrug van die vleeslewe. Want eindelijk, dra die type van lewe, die vlees, draaiende er geen vrug nie. Hoor jy dat die vyeboom, die vlees, lewe, dra eindelijk geen vrug nie. En net so eentje aan op die volgende deel, dan beskryf hy die tempel, en dan gaan hy in en hy maak die tempel skoon, en dan jaag hy die ouwens uit daar, en sê, jylle maak van die huis van my vader, wat eindelijk bedoel is, dat, daar, dat eh, die plek van gebed moet wees, maak jylle nou een rovers pilonk, sê hy. Nou, die plek van gebed beteken is die plek van Godse gees. Maar jylle maak met jylle vlees, maak jylle van die huis van die Heere, maak jylle in roverspielonk. Die selle skrif in Haggai, ons ken die skrif, Jan het het nou dag weer aangehaal, van Haggai 1 wat hy praat van jylle betimmerde huise, jylle hartloof vir jylle betimmerde huis, terwyl die huis van my vader in pijn le. Sien die selle begin so geld, die so ook. Jylle hartloof vir jylle self, jylle hartloof vir die vlees, terwyl die gees lewe in pyn lê. So um, en Jesus is baie uitgesproke oor dit en hy's baie hard op dit. Um om ontslae te raak van daai poging van die mens van homself. Waarom is Jesus so uitgesproke dan ook teenoor die Fariseërs en die skrifgeleerdes van daai tyd? Want jy sien, hulle was die voorstander van die bediening, van die vrye boom bediening. Hulle is die ouens wat daai bediening, wat daai evangelie verkondig het van die vrye boom um, ehm, dier te hou volgens die wet. Want wat is die wet anders? Jy kan alleen ek die wet volhou dier dit te, te probeer, in vlees te probeer. Jy sien, en die wet het eindelijk die vlees poging in stand gehou. En dis ook om ons, as ons nie ontsla raak van die wet nie, gaan ons nooit ontsla raak van die vlees nie. Want dis die ding wat voeding gee, wat kos gee vir die vleeslewe, is die wet. Die instandhouding, die traai, die probeer, die lat, om te probeer spring vir die lat. Jy sien, um, die wet trigger die vleespoging. En, um, en dan kom hy by die bediening van die wet. Uh, en ek, ek wil hier ons met daarna gaan kyk, ook, ek het die skrif in die aandag ook aangehaal, jy sal sien, het is een paar goed wat nou saamloop, maar in Ephesius praat hier ook daarvan, Ephesius 2, hulle stil onthou, wat eindelijk hierdie wet as die vijand bestempel, um, soos wat hy verkondig was, nee. Want hy is in vers 14, Ephesius 2, 14, want hy is ons vrede, dis Jesus. Hy wat al bijeengemaak en die middelmeer van scheiding afgebreek het, dier dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, die vijandskap namelijk die wet van geboeie wat in inzettinge bestaan het, so dat hy, het is nou Jesus, die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skip. Um, ehm, ek het nog een ander skrif ook in Galatius 2, 21, As ons gauw daarna toe sal blaai, is net so fiekie voor en toe. Galaties 2 vers 21, hy sê, ek verwerk nie die genade van God nie, want as daar gerechtigheid dier die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Um, dit is maar net een bewys van hoeveel keer praat die skrif daar oor. En dan 2 Korinties 3 ook, is my so openbaring gewees, hierdie skrif ook, 2 Korinties 3, daarvan vers 5, kom ons lees gauw daar, so vertrouwe het ons dier Christus by God, Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaakt het as dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak levend. Jy sien, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer in heerlijkheid was, so dat die kinders van Israel nie hulle oog kon vestig op die aangezicht van Mooses, nie vanweer die heerlijkheid van sy aangezicht, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. So Jesus Christus het 'n einde gebring aan vlees, aan die wet. En nou die vraag is, ehm um, die afspraak om terug te kom na ons kan nie saamwandel as ons nie afgespreek het nie. Met die afspraak, wat het gebeur? Hoe hoe het my lewe verander as gevolg van die afspraak? Um, jy sien, want, dis kritisch hierdie ding, ons. Die afspraak is die kritische ding, die eerste afspraak, om in gees wakker te word, om te besef dat daar ander pad is, om te weet, om te oortuig te word dat daar ander route is. Want so nie, as ons nie die openbaring het nie, as ons nie die eh, ontmoeting gehad het nie, die connection wat ons hiervan praat thuis, as ons nie die connection gehad het nie, is dit hoogs onwaarskynlik. Dis onmoontlik om te verstaan, om God te ken, om te weet, om te oortuig te wees. Want dit dit is die pad wat elke van ons loop. Dis deur die ontmoeting, deur die afspraak kan ons wandel. Dan kan ons saam wandel met hom. Maar ons moet begin by die afspraak. Ehm um, wat het gebeur na die afspraak? Wat het in my gelewe gebeur tydens die afspraak? Is ek het bewus geword dat die skeiding wat daar was, tussen my en die vader, want jy sien, dit is wat my teruggehou het, is die scheiding. Ek het geglo, dat daar is een groot afstand tussen my en die vader. En ek het geglo, dat my ongerechtighede, dat my foute die scheiding veroorzaak. En dit is die probleem. En toe ek achterkom, dan nou maar dit is weggevat, dier Jezus' bloed, is dit weggewas, is dit skoongemaak, daar bestaan niks van Godse kant af nie. Hy kyk na my, asof ek volmaak is. Dit het die pinnie laat drop in my leven, vir die eerste keer. En die tweede ding is, wat ek besef het, is die kese wat gemaakt moet word, hy by my. Het is een besluit wat ek moet neem. Het is nie die vader, hy het lang al klaar gekies. Hy, dier Jezus het hy gekies, vir die mens, vir elke mens, en daarom is het my verantwoordelijkheid om nou te kies. Jy sien, en, en dit is wat vir my so kruid is, en die volgende ding wat ek besef het, is dat, is dat die droom wat God het vir ons, die positieve droom, die pad wat hy vir ons sien, hoe hy ons sien op die aarde, is net die beste. Jy sien, en dit, die dinge het, het die penny vir my laat drop in my leven en besef, maar, jy weet, in die verandering begin te weegbring in my denken van hoe ek begin dink het oor God. En dit, maar het, het begin by die afspraak. Jy weet, by die consultatie, wat so kritisch was in die eerste plek. Jy sien, en dit is, die vraag is, jy weet, is dat, is dat uh, jy weet, ons moet opdaaf vir die afspraak. Ons moet daar wees ons kan sê ons, ons soek afspraak en ons kom nooit daarby uit nie. Nou, daar is soveel dinge wat altyd in plek staan en pad staan, maar dit is ons verantwoordelikheid om daar afspraak uh, na te kom, want hy staan recht, hy sit, en hy, hy, hy staan met die deur en hy klop, en hy, die ergste van alles is ons die sleetel en ons die knop van die, van die deur in ons hande. Je weet, dit is, dit is die feit, is dat God kan niks meer doen, hy is in sy ris, hy ek sê net en ek eh, in my eie lewe ervaar ek dit is is dat hierdie godly encounter want dit is wat dit is dis 'n goddelike ontmoeting uh verander my lewe verander lewens en as ons ons lewe wil verander hê is dit nodig om by 'n plek te kom waar ons 'n encounter met hom het daai godly encounter met hom het en hoe meer male ons dit gaan hê met hom hoe meer gaan ons lewe verander dis is dis nie 'n besigheid van om Uh, gedragsmodifikasie dinge ouens. Um behavior modification nie. Dit is nie dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor lewe wat moet verander. Dit gaan oor my persepsie, my my ingesteldheid, my totaliteit wat moet verander. My ways wat ons nou gesin het, my deeds. Weet hoe gaan dit verander? As ek surrender? Ja, waar surrender ek? By sy voete. Maar ons moet by, ons moet daar kom. Ons moet by sy voete kom. Ons moet daai afspraak nakom by hom. Dit is die punt wat ek achtergekom het van die dag af, is die verliefdheid waar al was. Um, die verliefdheid, en ons weet wat beteken het om verliefd te wees. Ek dink baie van ons het al vergeet wat het is om verliefd te wees. En wie julle, dit kritisch om in verhouding met die vader, Jan het een boek geskryf in my naam van om altyd verlief, vir altyd verlief. En ek dink ons moet bykie die boek gaan weer optel, en bykie gaan check na om oor, jy weet, die geheim van om altyd verlief te wees want as ons vir altyd verlief is, dan gaan ons hierdie hongerte altyd in ons hart hee. Mens raak gewoond aan mekaar. Mens raak gewoond aan mekaar. En dis die ergste van alles. Is dan verloor een mens die slag van verliefdheid. Um, en jy weet God, bly verlief. Dis, hy is altyd versot op ons. Hy is altyd mal oor my en jou. Um, dis ons wat gewoond raak ons raak afgeskakel, ons raak lauw, kan jy sê, in ons verliefdheid. En ons weet terug, terug te kom na verliefdheid. Want jy weet, ek sien die verliefdheid, en ek was nie baie lang terug, jy was ek weer mal verliefd gewees. En wat ek sien, <laughs> wat ek, en dit is vars in my geheer, hierdie goed, is die vrymoedigheid wat daar was, uh, en wat daar is tijdens verliefdheid. En dit is om, om alles te deel, om nie bang te wees om te praat nie jy weet, om nie bang te wees om toenadering te soek nie. En dit is nou as al twee verlief is. Nou, ek weet die vader is ons verlief op ons. Um, so, as ons weer opnieuw verlief kan word, nee, uh, op die gees, um, dan is die vrymoedigheid gaan automatisch in plek om. Um, ehm, en die volgende ding wat ek onthou van die verliefdheid is dat, is dat om by mekaar te wees, jy weet, is om kan ons nie maar op eiland iwis na die gaan alleen, weg van allemaal en van alles af nie. Niet ons twee alleen te wees nie. En dit is die ook, met die vader ook. En een ander ding is, is om mekaar te bederf, om onverwachts op te daag, of om onverwachts iets, jy weet, aan te dra, blomme, jy weet, want daarom is die verliefdheid, Johan, die blomme aandra story. <laughs> Dit was baie maklik geweest om daai tyd blomme aan te dra. En hoe langer dit raak, hoe verder hy oongaan. Ehm, um, om Ronnie, dra ons nog blomme aan. Jy weet, bring ons nog blomme huis toe. Jy weet, is dis deel van verliefdheid. Jy weet, ehm um, nou as ek op God verlief is, dan beleef ons hierdie goed. Ons beleef die vrymoedigheid. Daar's niks wat pla nie. Ehm, um, dis 'n oop kanaal tussen my en die Vader. Die begeerte om om te bederf, die begeerte om by hom uit te kom, die communicatie, die gesprek, jy weet, dit is, in die verliefde stadium was dit die brandstof gewees van elke dag, was hierdie goede, jy weet, so, ek dink net, ons moet weer gaan kyk en weer op niet verlief raak, op God en wie hy is, uh, jy weet, Oosea beskryf, hy het ook daar die profeet, in Oosea 6, 6, Hy sê want ek het in Jesus, hy sê daar so, hy sê ek die Vader het te behaal waarin in liefde. Nee, in verliefdheid. In liefde, nie in offerandes nie. Nie in in hierdie ander goede nie. Hy sê ek het ek het te behaal in liefde. So dit sê vir my iets van van die ontmoeting en en die geeslewe. Ehm um, is liefde verlief te wees, jy weet, so, wat beroof ons van die liefde, van die verliefdheid? Ek denk die grootste ding is die tyd om te communikeer, die tyd om saam te wees, die tyd om saam te spandeer, en, want dit is nogal een effort, dit is een poging van ons kant af, um, om ons te geef vir dit, is een commitment om te maak, en te sê, maar, kom ons, ek wil weer opnieuw verlief raak op die Heere en op die Gees, wat so na my is, wat in my is, uh, om, om myself te gee daarvoor. Dit gaan nie op die lazy boy gebeur nie, dit gaan nie daar gebeur nie, om net te sit nie. Dit gaan, dit gaan van my kost. Ons gaan later kom by die werke, want dit is iets wat ons in een ander hoek, uh, weet, met een ander oog na kyk, is werke. Dit gaan nie nou meer oor om te perform vir die vlees, vir die wet, vir daai goed om te iets te dit gaan nou oor anders, dit gaan nou oor die geloof wat in aksie kom en dit gaan deur die daad, die blomme aandra, die tyd maak, die kommunikasie, jy weet. Ehm uh, dit is dit is waaroor die werk er dan nou gaan. En dan wil ek afsluit hierdie gedeelte. As ons kyk na Kolossense 2 vers 18. Want jy sien hierdie verliefdheid om versot te wees en om ehm um, kost tyd, uh, en dit kost communicatie. Colossense 2 waarschuw Paulus die, die mense daar in Colossa, hy sê, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie. Laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie. Wat die prijs praat hy van? Dit wat Jesus vir ons bewerk het in die kruis, die verhouding wat hy moendlik gemaakt het, weet, laat niemand ons van die verhouding beroof nie. Hy waarschuw ons daarteen um, laat niemand ons van die verliefdheid beroof nie, wat daar aan Christus is nie, want hy het het vir ons moendlik gemaakt. Dan gaan ek, wil ek hee, want ons het gepraat van twee processe, as jy nou mooi kan terugdink, het ons gesê, dat Galatius 5,28 sê, as daar dier die geest lewe, as ons dan dier die geest lewe, laat ons dan dier die geest wandel. En Amos bevestig dit, waar hy sê, sal twee met mekaar wandel, tenzij hulle eerst met mekaar afgesprek het. Nou, ons het gekyk na die afspraak gedeelte, maar ek wil hier, ons moet gaan kyk na die wandel gauw. Jy sien, ons kan nie wandel in die gees, as ons nie in die gees afgesprek het nie. Um, nou, Jan het al baie mooie reading verduidelik van wat beteken die geestlewe, ek dink ons is allemaal bewust daarvan. Die geestlewe, het beteken is om ons eie lewe op te line met God se lewe, met God se plan vir ons. Met ander woorde, om ons denke, Romeine 12:2, om ons denke so te verander dat ons in lyn kom, in pas kom met wat God se gedagtes is en wat sy droom vir ons lewe is. Um om te kom by die volwasse man, dit is waarna toe ons werk, nê, met die wandel in die gees. Nou, die vraag is nê, is dat wat ek in my eie lewe en ek ek het juis hierdie goed gedoen, uh, wat ek in my eie lewe ervaar het is is die uitdagings wat daar vir my en jou is. En dis kritisch hierdie goed. En ek wil julle moet mooi as julle kan notas vat van hierdie ene. Is dit so belangrijk dat ons dit iwis net neerskrywe. Jy sien, die uitdaging is, is om in my wandel, want daar nou net wat sê in Romeine 8 vers 18, denk ek staan het geskrywe, is dat die vel daar buiten, die natuur daar buiten wacht met reikhalsing uit om te sien die openbaring van die seens, die kinders van God. Nou, in ons wandel, dis die effect van wandel, die wandel, die stap, die lewe nou, na die ontmoeting, die lewe in die gees, die geestlewe, is die openbaring van Godse kinders. Met ander woorde, is die openbaring, ek is die openbaring van God, as kind, as kind van hom, openbaar ek sy lewe op aarde. Dis die uitdaging, dis die uitdaging wat ons, wat ek het, wat ek sien, In Galasiërs 3:26 sê want ons is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Daai oomblik met die ontmoeting, met die met die afspraak en die lewe daarna is ons kind van God. En die uitdaging is is om om om God as kind van God geopenbaar te word na buitekant toe. Die tweede uitdaging wat ek sien in my lewe is praktiese goed hierdie ouens, is om te regeer en nie te reageer om onder God se gesag te opereer. Dis die tweede uitdaging wat ek sien. Um, die derde ene wat ek sien, is om op te tree, volgens wat ek hoor by die gees. Want die skrif in Jesaja beskryver het so mooi, Jesaja 30, 20 sê, jou oor sal jou leraar sien, jou oor sal die gees sien. Want as die gees lewe wakker word in my, die gees, die leraar tot gerechtigheid, want Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan, want ons stuur vir julle hierdie ene, want hy gaan vir julle die leer in die waarheid, in die volle waarheid daarvan, denk. Nou die die leraar, hy sê jou oë sal hom sien. En die volgende deel van die vers 21 sê hy en jou ore, jou ore sal die woord agter jou hoor. Dis die uitdaging. Is om te sien en te hoor wat die gees vir my sê. Jy sien, dis dis die uitdaging. Die volgende uitdaging is om vreesloos te leef. Mense ons lewe in 'n tyd waar daar baie sulke baie goeie is wat ons aandag aftrek wat ons um, op een spoor vat, en dan ewe skiele kan kom ons achter, maar hoe gespanne is ons, hoe getens is ons? Je weet, in die einde van die dag, dan is, is het niks anders nie as stress. Waar kom het vandaan? Dit is onderliggende vrees, vir die feit dat ek daar kan misluk, die feit dat ek gaan vouw, dat my bezigheid gaan vouw, dat ek het nie gaan maak hier, dat ek die daar gaan maak hier, die vrees, jy sien die challenge wat ons in die gees het, die uitdaging is, is om vreesloos te leef. Is om vreesloos te leef. Want die volmaakte liefde, die verliefdheid, die volmaakte liefde, drijf die vrees na buiten. So dis die uitdaging. Die laaste ene wat ek hier so geskryf het, is om paraat te wees oor die kennis van my stand voor die, in Jesus. Wat is my stand? Um, ons het al daar oor, baie, ek bedoel, dis waar die gerechtigheid boodskap gaan. En dis wat ons, wat ons baie hoor in die gemeente is, ons stand. Kennis van my stand in Jesus. Nie wie ek is nie, maar in hom. Wie is ek in hom, in Jesus? Je weet, want dit maak vir my vrymoedig. Dit geef my toegang tot die Vader. Want dis is wat ons elke oomlik van die dag nodig het. Ek kan nie in een afspraak ingaan met die Vader, as ek nie vrymoedigheid het nie. Dit weerhou my van dit nie, en dis die vijandse goal. En ons is om die vrymoedigheid van ons al weg te vat om vir ons te sê, maar jy maak het nie, jy is nie goed genoeg vir dit nie. Dis hoekom die vijand eindelijk so saamstem moet, kom ons hou die wet in stand. Want dan trigger het weer my vlees en dan trigger het nou weer alle ander goed. Jy sê, dit is so kritisch dat ons sal besef wat ons stand in Jesus en dat ons het gedierig bedink is dat ek is ok, ek is reg. En Jesus, wat my gerechtigheid is, beteken is dat ek is reg vir hom. Ek is reg vir Godse geest. Ek is reg vir ontmoeting ek is recht vir een afspraak. Jy sien, dan loop die ding verder. Die gees, die selle gees, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, lewe nou lichamelik in ons oons. En, uh, die persoon, en dit is iets wat, wat ons moet vastmaak in ons denken, is die ding van, en soek daarna vir die openbaring, en die deurbraak in ons leven van, dat die gees is een persoon binnen in my, dit is een persoon, dit is een, dit is een culminatie van Jezus, die Vader en die Geest, wat binnen in my blijft. Jezus sê dit, hy sê, ons, ons kom in julle woon, Johannes, wat hy dit sê. So met die ontmoeting, met die afspraak, Jezus kom binnen in my woon, hy en die Geest en die Vader, so hulle woon in my, drie enig woon hulle in my, die potentiaal, wat Jezus in die dood het opgewek het, lewe lichamelijk binnen in my en jou. Weet, ons sê die goed so baie, ouwens, maar weet, ek kom achter nie, dit is die trik, van geestlewe is daai openbaring en is daai vastmaak van daai waarheid binnen in my en oortuiging daarvan in hierdie dop, die oortuiging daarvan dat ek dat ek recht is voor God jy sien, want beteken het nou as Jesus in my kom woon, beteken na die lat wat beteken het nou, gaan ek nou oor die lat spring gaan ek dit nou maak, gaan ek dit nou oorkom gaan ek nou elke slag die lat oorspring die punt is ouwens, is dat die lak, die item, die hoogspring item is van die lys afgehaal. Jy weet, daar bestaan nie meer so item nie. Want Jesus het die hoogste, hoogste, hoogste hoogte bereik, wat daar bereik kan word in hierdie item. Dier dat hy gesterwe het, dat hy die wet volmaak gemaakt het, volgemaak het en afgehandel het. Jy sien die hoogspring item is afgehandel. So dit is nie vir my en vir jou om nou weer te gaan en te gaan traai en te kyk, gaan ek weer hoogte, wat is hoogte nou, wat is hoogte nou, en as ons ons vang, dan staan ons weer recht vir die lat, dan wil ons weer spring. Jy sien, as ons by die lat bly, gaan ons nie in die geest, gaan ons nie deurbraak maak in ons geestlewe nie. Het is iets wat ons rechtig moet afsterf, wat ons moet klaarmaak mee in ons leven, is die lat, die hoogsprang, item. Hy is afgehandel. Jy sien die sleetel, is dat uh, in my wandel lê daarin en ek wil hê ons moet na daai Filippense 3:12 weer kyk waar hy sê nie dat ek dit al volmaak het nie of volmaak is nie. Hy sê maar ek jaag daarna. Ek soek dit. Verliefdheid trigger dit. Verliefdheid trigger daai soeke na mekaar. Weet ons is so op mekaar se spoor as ons verlief is. Ek sien iets van die ouens in die gemeente wat so ver ry om toe uit te kom met die verliefdes om net 'n naweek of net 'n dag of wat, al is dit net 'n aand te kom kuier. Jy weet, en dit is dit is die die droom van verliefdheid, van die verliefde om daar te wees en om uit te kom daar. Is ons jaag daarna. In vers 14 veral, hy sê, maar veral een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En dis dis 'n waarheid wat ons moet ook besef in ons verhouding en ons lewe in die gees is om daai ding ook uit te maak vir onsself. Maak klaar met dit wat agter is. Anders gaan ons wandel gestruikel en struikel en struikel, want ons bly onsself hoek aan goed wat klaar is en wat verby is. Ons kan niks daaraan doen nie. Dit is verby. Want Jesus sê, die Vader sê en hulle hele ongeregtighede en hulle sondes sal ek nooit weet nie. Hoekom wil ons daaraan vashou? Ehm um, Hoe werk dit? in die vernieuwing van julle denken. Ons ken nou die skrif in Romeine 12, wij gaan nie nou by stilstaan nie. Wat ek net sien by Romeine 8 vers 5, wat hy sê daar is, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. En die wat geestlik is, bedink geestlike dinge. So, dit is, en wie bedink, wie is in charge van ons denkproces? Dit is ons self, nee. Dit is die volgende uitdaging wat ek, wat ons kan bysit by ons lysie, is wat bedink ek? van en van julle gemoed, daai vleeslike, geestelike, vleeslike, geestelike, daai innerlijke strijd van wat bedink ek, die geestelike. Jy sien, die siekte, die straf, die voorsiening, um, is nie meer by bekommenis nie, want onthou, as ek vleeslik dink, en my vleeslike denken, is dit die issues wat ek bedink elke dag. Die aand, as ek gaan slaap, dan gaan leek met goed wat my worry die oggend as ek wakker word, dan word ek wakker en dan is dit die goed wat ek bedink. Daai worries, daai bekommernisse. Jy weet, dis vleeslike goed daai wat ons bedink. Daai goed is nie my bekommernis as ek in die gees wandel nie. Want onthou die werke omrede die werke afgehandel is is dit nie my poging nie, want sodra ek begin weer effort insit om daai goed uitgesorteer te kry en om dit te dink ek gaan dit uitsorteer deur te worry daaroor, beteken dit weer eens ek is eintlik besig om nou maar weer terug te val. Ek staan weer voor die lat. Dis maar net 'n praktiese ding wat ek gevoel het wat ek vir julle moet noem en dis in my lewe wat ek het ervaar ook. Maar dis hier die kuns is is om te loop in die werk wat Jesus klaar gedoen het. Want wat het Jesus gedoen? Hy het klaar dit uitgesorteer. Ons ken daai ding. Dis klaar afgehandel. So as ek nou weer wil gaan en ek wil weer hierdie pad van voor af loop, dan beteken dit eintlik dat ek val weer terug na my vlees en na my eie ding doen. Wat moet ek doen? En ek wil daarmee afsluit, ons. En dit gaan oor die werke van die geloof. Want dit is nogal iets wat vir my altyd gehoor het oor, weet, wat is werke? Wanneer is werke goed en wanneer is werke sleg? Wanneer moet ek werk en wanneer moet ek nie werk nie? En toe ek die uitdagings be be bekyk, en ek kyk na elke van die uitdagings wat ek daar genoem het ook, toe besef ek, maar Jesus het dit klaar gedoen. So as ek wil werk, dan moet ek in die geloof werk en ek moet net saam begin stem oor al daai goed. Kom ek noem 'n voorbeelde. Uh om van elke dag, van dag tot dag te regeer, onder sy gesag te leef, onder sy gesag te loop, is werke. Dis die werk van geloof. Jy sien, om te regeer en om sy naam op die toneel te bring, met ander woorde, dis my werk. Dis my bydrae wat ek moet maak. Uh dis, wat beteken het, is om saam te stem en te sê, Heere, dit wat u gedoen het, is volmaak. Die prijs wat u betaal het vir siekte, dis, is volmaak. En al wat ek kan sê, vader, ek het nie beheer oor die siekte nie. Ek het nie beheer daar oor, en vlees het ek glad nie beheer daar oor nie. Want die cellen en al die goed is, dis die operation, dis hoe dit operate in my lichaam. Fysiologisch is dit hoe dit werk. Maar, ek weet dat die sien, U sê dit in die woord, dat U Seen het gesterf vir ons siektes. Hy het ons siektes aan sy lichaam gedra op die kruis. U sien, en daarmee stem ek saam. En dis die werk wat ek het om te doen, is om te wandel in dit wat Jesus klaar gedoen het. Dit beteken om daarin te loop, dit beteken om sy naam daar uit te spreek, en sy naam daarin uit te roep. Om meer en meer by homself te hoor, is ook een werk is om ingesteld te wees, want hy wat ons gesê het oor, Eh, die leraar tot gerechtigheid, hy sê, en hy, ons sien by hom en ons hoor by hom, wat is die werk van my kant af, is om te hoor en te sien. En gewoonlik as ek by sy voete sit, maak hy vir my die goed bekend. Die verborgenhede wat hy van praat, nee, Paulus praat in Ephesians ook daarvan, is wat sy verborgenhede, het is wie hy is, wat in die hart nie opgekom het nie, wat die mens nie bedink in die disvadere, waar sien ons dit, waar hoor ons dit, by sy voete, by die afspraak, jy weet, so, wanneer ons afspraak gemaakt het, ons ken hom nou al, ons ken die vader, ons ken, hy lewe binnen in ons, maar ons maak afspraak met hom, ons kom by sy voete uit, en die effect daarvan is, as ek daar opstaan, dan wandel ek daarin, ek sorteer het uit by hom, nou wandel ek daarin, nou loop ek daarin, ek loop nou die pad van geneesing, en nou begin ek weer twyfel, kom ek weer terug, afspraak, vader, ek is nie seker nie, maar dis nie, dis nie die stem hierdie nie, in die naam van Jezus, laat hierdie stem gaan, verstaan jy, kom ons kom weer terug, afsprake, consultatie, kom weer in consultatie met die geest, dan wandel ons weer uit, jy sien, dis die werk, die werk is om te hoor, om te sien, die werk is om by sy voete uit te kom, dis die werk van die geloof, om te communikeer en tyd te spandeer, dis die werk, om tyd af te sonder en te sê, jyre maar, ek is op pad, hierdie paar minute, kan ek nie gauw my gedagtes laat gaan, jy weet, net weg van al die goede af, kom ons focus, jy weet, dis die werke van geloof, dis die werke, om paraat te wees in die kennis oor my stand, dis die werke, Colossensie 1,28, ons om elke mens volmaak voor Christus voor te stel, ek stel elke mens volmaak voor Christus voor, dis een werk, wat het hy gesê toe hy afgekom het, uh, die geest geblaas het daar op een stadium en hy het vir hulle gesê, ontvang die geest, uh, eh, gaan in vrede, het hy ook gesê, um, ehm, moet nie die sonde as die mense toereken nie. Dit is die werk van geloof, om nie ander mense een tag om te sit en sonde om hulle nek te hang en om die probleem om hulle nek te hang nie. Om mense vry te maak en deel te wees van die boodskap van versoening, om uit te bring. Ons sien allemaal die die selle oog, want ons allemaal die, die selwe prijs ontvang, en hoekom sal ek die prijs van een ander ou beroof, as ek nie wil beroof wees nie? Waar Paulus sê, moet nie dat iemand jylle van jylle prijs beroof nie, hoekom gaan ek dit van iemand anders beroof? Dier om sy nek het te ek te hang, om van hom slecht te praat, om van hom dit en dit en wat ook al, verstaan jylle daar ene? Want dit is die werke van geloof, is om nie iemand te ek te gee nie, Jy sien, daar is soveel voorbeelde van die werke van geloof, waar ons dit by God hoor, en waar ons dit in ons leven prakties gaan maak. Dis die werk van geloof. Dis nie iets wat ek nou gaan doen, om iets te verdien by hom. Dis net een kwestie van een oortuiging wat ek gekry het by sy voete, en nou gaan doen ek dit, en nou lewe ek dit. Want ons kan hier uitgaan, en ons kan goed te hoor hier ook, en ons kan dit gaan traai doen na buitenkant, dierdat ons dit gehoor het van iemand anders. Maar ek is nie oortuig daarvan, want die geest van God het my nie daarvan oortuig. Jy sien, dit is so belangrijk dat ons die afsprake sal nakom, dat ons die tyd spandeer, en waar ons sal hoor, wat sê die geest vir my oor hierdie saak in my leven. So dat as ek daar uitstap, van, uit, uitstap bedoel ek, nie wegstap van sy teenwoordigheid af nie, maar dat ek weer ingaan in die leven in, dat ek sal wandel in oortuiging van ek het dit by hom gehoor. Want hy oortuig my daarvan. Ehm um, Daar is nog goed wat 'n ou kan, baie goed wat 'n ou kan sê rondom dit. Ehm uh, mense maar ek wil hê ons moet ek gaan nie meer gaan ek nou afsluit finaal is dit is die 1 Korintiërs 7 vers 17 waar Paulus sê elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het. Maak 'n merkie by daai skrif. Dit lyk, jy weet, op die oog af 1 Korintiërs 7:17. Elkeen moet wandel net soos God om dit toebedeel het, soos die Heere elkeen geroep het, hoor jy, soos die Heere elkeen geroep het, en waar kom die roep vandaan? Het is by die afspraak. Hoe kan ons dan saam wandel, as ons nie afgespreek het nie? Jy sien, as ons afgespreek het, en ons het die ontmoeting, ons het die kennis, die lewe, nee, dan sê hy dit verder, hy sê, laat nou moet elkeen so wandel, soos God dit om toe bedeel het. Dit kom vanuit die binnenkamer, vanuit die ontmoeting uit, kom my wandel. Dit is nie iets wat ek gaan traai nou nie. Dit is iets wat fundamenteel by God self begin, by sy gees en in my hart. Dan loop ek, dan wandel ek daar. Die message beskryf dit so mooi, en ek lees dit in Engels. Hy sê, and don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God, not your marital status, defines your life. This is wat hy praat. En dan don't think I'm being harder on you than on any others. I say I give the same counsel in all the churches. En in Afrikaans sê hy en so bepaal ek in al die gemeentes, sê Paulus. Sien jy hoekom sê hy dit dan nou? So half 'n afsluiting wat hy dit noem. Dis kritiese woord hierdie. Is dat die ontmoeting gaan my wandel bepaal. En hy sê dat ons so moet ons dan wandel net soos God dit toe bedeel het, net soos God dit aan my geopenbaar het. Nie wat ek gehoor het nie. Nie wat ek by ander ouwens in die gemeente gehoor het nie. Soos wat God dit aan my geopenbaar het. So die Heere elkeen geroep het. En hy sê, so bepaal ek dan in al die gemeentes. So hy sê dit vir allemaal. So dat, ek dink, daardoor eh, wil hy eindelijk vir die ouwens sê, soos God toebedeel het, soos wat hy dit geopenbaar het aan jou, so met ons wandel. Ok, kom ons maak die oor toe, vader, dankie vir die woord, dat u vanoggend eh, weer pertinent vir ons op u hart lê Vader om om moeite te doen om tyd te spandeer om by u uit te kom by u voete uit te kom sodat ons kan hoor wat u vir ons sê en sodat ons ook kan sien wat u bedoel het Jesus u self was die ideale voorbeeld geweest dat u ook eh, in Johannes daar het u ook self gesê dat dat u niks sê en niks doen alvorens u dit by die Vader sien nie. En dat ons wandel, Here, dat ons nie ligtelik sal wees oor ons wandel nie. Dat ons nie sal verval weer in die trap van die vyand om weer terug te val in ons pogings en ons vlees nie. Maar dat ons sal kom by die voete en dat ons daar sal hoor en dat ons daar sal sien um, en as ons daar opstaan, dat ons sal oortuig wees, van dit is die weg, wandel die op. Dankie vader, dat u getrou is in die woord en in die belofte is, en dat u sê dat u ongeduldig wacht. U is permanent verlief op ons. U is versot op ons vader. En um, u wacht vir ontmoeting, u wacht vir afspraak, so ons kan saamwandel. Ons bid dit alles in die naam van die Seun. Amen.